Lurrama, laborantza erankorraren besta, aipagai euskal irratieta. Beraz, uh, laborantza gamara mailan, edemaiten eh, ditugun uh, eh, lantzailak, uh, uh, bon, hastapenian definituek eh, dira, ezen eh, laborantza politiken uh, uh, segitzea, laborariak laguntzea beren dosier eta betatzen, gero uh, etxaldetako araudietan ezartzeko uh, laguntzak, laborariak uh, zuzentzen ditugun laguntzak, eta gero beste saila hondiat uh, uh, instalazio eta transmisioaren uh, gaineko eh, lantzaila, eta hortan uh, bon, hainiz gazte errezebitzen ditugu. Eta gero beste desmarxia, uh, kolektibo mm, horien uh, lekien ezazea, eta hor... Uh, Hidu desmarxia bereziki eta hor lurraman ere agertuko direnak uh, uh, uh, itzulian. Eh, haragiaren uh, eh, itzulean, herriko haragia eta herriko ogia bi, uh, bi lekian ditugunak dira bi orai. Eta beraz oik dienak lurraman eta gero beste lantzailan umait di buruzko lanak izan dadin Natura 2000-aren baleako zenikaten dako egin ditugun eh, diagnostiken uh, segida, uh, huraren uh, itzulian erremaiten dugun lana, bai erroli erreka, uabi erreka, eta horien uh, hur uh, edangarriaren sanotzeko uh, lehen ezazen ditugun uh, lanak, Inguramena gure gure lantzail eh, handi bada, ez, eh, haizanik eh, laborantza eta inguramena ez dira berezten ahal, eta bon hox zinez lan, lan handi egiten dugu, eta horik justoki kolektibitaten bidez, horik lehian ezazen behiduzte lan batzo, eta beraz eh, finantzamendekin eta hori indako egiten dugu eh, lan hori eta beraz uh, eh, laborantza arruak ere hor badu bere leku nagusi bat. Zain da lugaman uh, laborantza iranko garen polo bat, gune bat, nun uh, erakos mahainak izan diren eta hor erakos mahain oitan uh, izan da bizan uh, laborantza gamarren uh, lanen uh, erakos uh, toki bat. Urtean zehar eman ditugu Eh, lanak eta bai eta ere eh, laborantza gamararen parteide diren eh, elkarte eta e-, egituren erakus mainak ere ho, eta hoitan lurzein egituraan izanen da, Interramap egitura ere, eh, horiek eh, numait lotura egiten mitute eh, kontsumitzale eta laborarien eh, artian, eta beraz eh, gure gurekin partaide dira gure biltzak nausian ordezkariak badiduzte eta guetako normal da horako egiturak hor izan dizten. Eta beraz, hala hori Esoraiko Laborantza Kamararen uh, maina, eta gero horren onduan izanen dira uh, herriko aragia, herriko ugia, eta eta oliua ekoizten duten eh, laborariak, et horiek nahi oso han uh, ugiak inenduzte eh, zuzenean, uh, idina, uh, idina transformatuz, uh, ugi hamedean eginen dute, haragia ere hamedean ezaziko, eta jener Eta oliua ere, bon, orai hartiore, haintzineko lurrametan, lugama, uh, Uh, eh, Ogiua prentsa antzen uh, delako uh, eh, bihien tingatzeko prentsa eta beraz oliua egiten zen uh, erakusten zen zuzenian, eta hor ere uh, hor izanen dira, eta hor oliua e, erosten uh, ahalko da zuzenian uh, ekoizler. Lurrama, laborantza erankorraren besta, aipagai, Euskal Irratieta.